для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Перад самым вяселлем прыйшла ў дом глушака яшчэ адна непрыемнасць. Чутка, што будуць рабіць перадзел зямлі. Хоць даўно ведаў, што земля ўпарадкаванне павінна быць, але ўсё ж спадзяваўся, можа неяк абыдзецца. І цяпер, калі спадзяванню гэтаму прыходзіў канец, ён вельмі затрывожыўся. Праз гэта думкі пра вяселле ў яго прыціхлі. Не балела ўжо так душа ад баламутнага ўчынка сыну. Бяда іншая, куды большая насоўвалася як хмара з градам, гразілася яго дабрабыту. І ад таго, што бяда гэтая была такая вялікая, ён чалавек цвярозага погляду, хоць і чуў небяспечную блізкасць яе, а ўсё ж неяк... Нік не хотел поверить. Не хотел ён тратить надею на доброе. Тихий, лагодный, вострый позерком и слыхом сновал глушак у деравом кожушку по селе, прилипал до людских купок и прислуховывался. Амаль усюды только и было говорки, что про упорадкование земли. А усё-таки зробят деточки — казаў купцы куранёўцаў, што курылі на прызбе зайчык. А во думалі дуля, она табе праўда. Каморніку ўжо назначылі, прамовіў грыбок. Толькі што ён другім пакуль робіць, А як толькі закончыць, дак адразу да нас. Дак можа, пакуль ён там убярэцца, тым часам тут снег ляжа, спытаў зайчык. Міканор той ж казаў: « Але апейка так сказаць аўтарытэтна заявіў, скора умяшаўся андрэй руды вы наказаў куранёўскія грамадзяне толькі ўпраўцеся падрыхтавацца а яго следавательно не зачакаецеся апейка перапытаў дзятлікаў васіль апейка адказаў андрей апейка цана капейка дурасліва ўставіў зайчык але ніхто не засмяяўся Коня з павагай сказаў, Тут не тое, што капейка і рубля мало. А якая ж тут падрыхтоўка трэба? Не так запытаўся, як запярэчыў Васіль. Чаго ж тут рыхтавацца? А таго, ахвотна і павучальна адгукнуўся руды Андрэй. Стары глушак, бачачы, з якой важнасцю сабраўся руды тлумачыць, падумаў са злосцю. Хлебам не кармі пустабрэха, дай яму слову ўтаркнуць. Стары насцярожыўся, здагадка падказвала пачуе нешта непрыемнае а таго працягваў руды тут такое дело абыяк на ўскасяк не зробіш народ увесь закранае яно следовательно з навучным падыходам зрабіць трэба чтоб камар носу не падтачыў найперш перапісаць тры ўсіх колькі ў каго зямлі колькі душы рабочых і дзяцей потым узяць на ўлік усю агулам зямлю і ўсіх людзей та сказаць паглядзець, колькі ў каго народ прападае. Са ўсіх бакоў праверыць, памог рудому грыбок. Са ўсіх та са ўсіх бакоў, Да толькі ж зямля не ва ўсіх адзінакая, накінуўся на іх Васіль. А это правільна, згадзіўся ігнат, у кага земля, нібыта зямля, у каго такі пясок, што ніякі чорт расці не захоча трэба чтоб разобраліся якая дзе зямля дадаў василь а без падману разбяруцца запэўняў хоня разбяруцца як прыйдзе каморнік дык так яму і заслепяць вочы гарэлкай сказаў василь алюша губаты паспрабаваў супакоіць міканор сам правяраць будзе трэба каб міканор таго міканора каморнік сорок разоў абкруціць вакол пальца такога грамацея, як наш міканор, зноў сказаў Васіль, не абкруціць. Ляснік міця, які прыблукаўся сюды са сваёй заўсёднай стрэльбай, засмяяўся. О, яшчэ дзяльба не пачалася ўжо гатовы загрудкі ўчапіцца. Добра табе адзін у лесе як цар, пазайздросціў грыбок. А я жыву, не плачу. Пачакай, мой паплачаш, адгукнуўся зайчык. Алюша упэўнена напрарочыў. Дабяруцца і да цябе. А няхай дабіраюцца, сказаў ляснік міця. Дабраліся ўжо, толькі ў мяне ўсё чыста, як у царкве. Дакуль гэта ты будзеш гасаць, то так сказаць як бяздомны. Жонка ўся звялася з гаспадаркою з дзецьмі шкілет, то так сказаць адзін застаўся, а ён хоць бы што, яшчэ хваліцца, сказаў Андрэй руды. А мая баба не твой клопат адказаў ляснік міця от пастарайся другі раз у лесе не попадацца мне бо як запарву на шкодзе у пяку штрафу паенчыш а ён з паўлітрам подчапіў хоня а плюю я на таго паўлітра сказаў ляснік міця давно это мужчына зарагаталі падругад гэты глушак устаў і ціха патупаў да сваёй хаты З выгляду глушак быў небаспакойны, але ўвесь помніўся трывогою, адчуваннем бяды, што сунулася ўсё шоль блізка, неадхільна. Паразяўляліся, аж дрыжала штосьці ўсярэдзіне ад бездапаможнасці і лютасці. Не ва ўсіх пароўну народ прыпадае, не пароўну. Толькі і знаюць, што разяўляць рот на чужое – прымелі б, з'елі ў раз усяго. З'елі б, ды да і крычалі яшчэ не пароўну, не пароўну, галадранцы вашывая, Трасцы вам а не зямлі, саранчане нажэрная. Так думаў глушак. І ён успомніў, што сказаў малады дзятлік: Зямля не ва ўсіх адзінакая. Не адзінакая, падумаў глушак, бо людзі не адзінакія. Адзін гнецца дзень пры дні, абрабляе кожную лапінку, а другі вылежваецца да і хоча, каб дабро было. А потым раз'яўляецца, што зямля не адзінакая, а? Дзе ж справядлівасць? Злось была на ўсіх. Усе чуў гатовы накінуцца расцягаць яго зямлю, Але асабліва кіпела ўсярэдзіне, калі ўспамінаў дзятліка, які ўсё пачаў ты купіў яе, Урабіў эту зямлю дзятлік, што ўчапіцца хочаш, Удот ты смярдзючы. Такое малое, думаў глушак, а такое зяўластае, Шчэ мог той на барадзе расці мовыць не хоча. А вунь куды сягае. Ці ж даўно здаецца, як рыбы няма, туліўся пад маслаковым абрэзам. Але не бойся, рот разявіць тады баяўся, дыхаць і то можа не асмельваўся не тое, каб падумаць што-небудзь насуперак. Забыў мусіць, пасмялеў гэты дзятлік, як пабілі маслака. І ўсе пасмялелі. Хіба ж бывала наважыўся б хто разявіць так ротна чужое на яго глушаковае, жылі ціха, по-божаму жылі, баяліся. А вось цяпер жа грыбок. І той галаву падымаць стаў, а гэты руды пустрабрэх. Дык балбоча смела бы, які юравецкі камісар. І тут стары глушак пашкадаваў. Эх, кеп быў цяпер маслак жывы. Кеп чулі яго дух з лесу, то маўчалі б. І ўвесь дзень стары нездаволена бурчаў сам сабе, крычаў на спалоханую жонку, і на дзяцей. Бяды давялося чакаць нядоўга. Ужо на другі дзень склікалі сход, выбралі камісію, якая павінна была праверыць нанава ці правільна запісана ў спісах сем'і, колькасць працаздольных, колькасць дзяцей, а таксама колькі ў кожнай гаспадарцы запісана зямлі. Гэтай камісіі даручылі ўсю зямлю абмерыць, дзе б яна не была заарана на агародзе, у поліці, на якой-небудзь паляне – об усім наказалі далажыць на наступным сходзе. А поўдні камісію валілася ў хату глушакоў. Дзядзькі на лапцях уцяглі з вуліцы ў хату ліпучай чорнай гразі, але толькі глушачыха заікнулася буркнуць нешта, як глушак грозна абарваў яе. Лагодна запрасіў няпрошаных гасцей сесці на канапу і падсунуў табурэты але ніхто не сеў, нават лічы ўжо свой сваяк, чарнушка, які няёмка туліўся ззаду ўсіх каля дзвярэй. Нельга сказаць, каб вельмі смела трымаліся і некаторыя іншыя. А вось затое меканор, які ўвайшоў першы ў яго хату і стаяў наперадзе, паводзіў сябе так быццам быў у сваёй хаце. Ну што? У вас все правильно записано? сказаў ён строга бязлітаснымі блакітнымі вачыма гледзячы на глушака а што ж там запісана спытаў глушак ну ось глушак меканор павёў парэпаным пальцам па паперы нібы не помніў едакоў семера якія то у вас семера едакоў семера семера е адказаў глушак Ну, калі запісана, то значыць е? Я Куліна жонка, значыць, сын Яўхім, сын Сцяпан, дачка Антося. А якая Антося? спытаў Міканор. Якая ну дачка? Адна ў мяне дачка Антося. Дык яна ж уже замужам, замужам не лічыцца, чаму это не лічыцца? Як усё адно ўжо не мая, была ж дасюль мая. Глушак нятоючы крыўды, нават знарок паказваючы яе прасіпеў. Адну аддаў, а другая ось прыйдзех у хату. Глушак кіўнуў на чарнушку, які ціха адгукнуўся. Так, змовіны былі. А спіскі дзядзько улавіў глушак у хоневым голасе к пінку, складалі яшчэ і ў весну як это вы загадзя вымеркавалі меканор зірнуў строга ну няхай пять уже е а дзе яшчэ два ну шостая казаў уже антося глушак ледзь стрымліваў лютасць як бы яна ўсё адно і не дзіця маё як бы не я выгадаваў яе Ён жаласна заморгаў вачыма ледзь не заплакаў і ўздыхнуў ну астатні иван у «Иван не ваш. Иван Парабак», – сказаў Меканор. «Мне бацька яго», – зноў цвёрда загаварыў глушак, – «прыпаручыў яго як сына. Значыць, ён не ўсё дно, як сын». «Што, Сцяпан, што ён адзінакія дзеці?» – памагла глушачыха. «А вы, тётка, не кажыце», – Меканор заявіў як канчатковая. «Івана, не сакрэт, мы запішам за парубка». А які ж ён от бо парабак? А мо ён не робіць на вас? Вось ён і парабак, каго вы абдурыць хочаце? Я не абдурваю, адказаў глушак, А ён корміцца пры мне, то і рабіць мусіць нейкую драбніцу, як у ўсе дзеці. Робіць на вас на чужога чалавека. Ну гэта значыцца парабак. Меканор не даў сказаць глушаку, А вы знаеце, які закон? аб парабках. І вось тут глушака прорвала. Но ну, калі вы гаворыце, што ён парабак, то мне яго не трэба. Няхай хоць сягоння бяжыць дадому. Я вось сам абыдуся без парабка. Ну вось тады вы павінны разлічыцца за ўсе дні, што ён рабіў на вас. По закону, А я ўжо разлічыўся, адказаў глушак, а можа не са ўсім зноў кальнуў Хоня. За ўсім шчэ лішня. І тут глушак забедаваў. Колькі ж я скарміў на яго, да колькі паперавёз яго бацьку ў мокуць, то ён і палавіны не зарабіў. А нічога дзядзька, мой не сакрэт. Усё праверым, усё зробім па закону. Міханор строга запытаў: «Зямля правильно у вас записана?» «Зямля?» – перепытал глушак. «Зямля?» «Ну, власть наделяла, у власти записывала», – сказал это глушак Абыякова, а сам подумал со злостью, с тревогой. «Ось я она, беда». «А вы на уладу не кивайте», – отказал Миконор. «Вы кажите, прама». Я ж кажу. Налогу налічылі процьму, дыхнуць няма як, капейку ніколі не агоруеш на корт які. Ну, ўжо збяднелі, не ўтрываў коня. Я не збяднеў, кебут байчэйшы быў, дык ад начальства падаўся б, дабіўся, няхай бы знялі хоць частку па справядлівасці штады далі. Значыцца, уся зямля запісана, перапытаў Меканор. Ну, што ты ебо прыліп? уся уся адказаў глушак ну там шчэ была б зямля як зямля а так толькі крыўда адна вам дядзька грэх жалавацца кем ва ўсіх была такая зямля ну у другіх была б лепей што другія гнуліся на ёй столькі ні дня ні ночы не бачачы это з людской крывоты здаецца што мне лепшае папалася зайздрасці людское вока крывотлівая А ўсё-ткі вы, дядька глушак, так і не сказалі праму. Усё ці не ўсё запісана, Ну, узгадайце. Сказаў жа. Значыць, усё. Усё. А мы праверам. Правярайце. І тут глушак пачырванеў ад злосці. Але ж усё ўтрымаўся, перамог сябе нават нагнаў на твар лагоднасць. От бо недаверлівыя сталі ўсе якія, хоць яно сказаць так і трэба. Верыць цяперашнім часам асабліва нельга, ну усякага цяпер напладзілася. Ну да і сказаць, выбраныя людзі камісія. І стары вінавата пакруціў галавой і попракнуў сябе. А я гнілы пень так рассіпеўся. Да яшчэ перад сваім сватам. І Меканор сказаць першы раз у хату глянуў, га? І глушак затупаў каля стала. А пасядзім от трохі. Дзе каму спадобней, то там няхай садзіцца. Ну, важце сватоў ды маладых перад вяселлем. Не пагрэбуйце, так сказаць. Ён хацеў ужо бегчы па пачастунак, Але Міканур непахісна заявіў: « Не трэба, не час. Час, міканорка, адказаў глушак, самы час. Вяселле скора змовіны згулялі. Пакаштуй, пакаштуй, што мы тут гасцям рыхтуем, замітусілася глушачыха. І ўсе няхай пакаштуюць. Будзеш потом мяркуючы знаць, ісці ці не ісці к нам у госці. Глушак заўважыў. Некаторыя дзядзькі былі не супроць таго, каб пасядзець і пажвавіў, а часу заўсягды будзе мало. Управіцеся яшчэ, клопат не воўк. Воўк не воўк, але няма калі дзядзько, зноў сказаў міканор. Дак жа дзеля вяселля, дзе маладых, шануючы свата майго выбранага ў камісію, А ўсё адно не сказаў не сказаўшы слова глушаку на развітанне меканор скамандаваў усім но «Ну, пайшлі няма чаго сядзець і сам першы рашуча затупаў чаравікамі у сенцы чарнушка які ад самага прыходу ліп да дзвярэй прапусціў усіх памуляўся хвіліну ніякава мунучы ў руках шапку і вінавата падаў руку і мне тым часам трэба ісці Калі ён выйшаў услед за меканорам, глушак стаў тупаць у кутку, корпацца ў прыпечку, але рабіў усё без ладу, без мэта, перастаўляў з месца на месца і кідаў. Сам не ведаў, што зараз рабіць. У грудях кіпелі крыўда лютая злосць на дамецікавага смаркача, што ўзяў сабе сілу, на ўсіх, якія памагалі яму на тое, што гнуўся перад імі як парубак, на бездапаможнасць сваю перад імі. Ну праверым, праверым, гняла душу страшная пагроза. жонка што збірала са стола неушанаваны пачастутак не то пашкадавала не то папракнула трэ было зразу пасадзіць як увайшлі глушак кінуў з раздражненнем зразу ці не зразу адзін чорт каб узялі б гарэлкі чарачку ды сальца дак памякчэлі будь не можа памякчэлі б это зараза памякчэе а ўсё-ткі ж людзі і дамеціка ўеты чалавек казала глушачыха знайшла ты чалавека глушак не мог больш трываць крынуў люд крыкнуў люта не ўтыкай носа куды не трэба і вось тут здарылася такое чаго глушак ніяк не чакаў далікатны Няхай сабе не ўдала няздатны да гаспадаркі, але ж ціхі паслухмяны сын сцяпан які пакуль не пайшлі нязваныя госці не абазваўся адным словам, неспадзявана ўскочыў ад акна, стаў каля маткі і загадаў старому: « Не крычыце! Глушак заморгаў вачыма. Што? Не крычыце, кажу на матку, паўтарыў ціха, але строга сцяпан. Ты это мне кажаш? спытаў глушак, Ты мне указ? Сами виноваты. Так не спогоняйте на других, отказал Степан. Я виноваты? Ты это батьку? Ну, а коли правда, так что? Правда, глушак налился крывёю. Молчи, шчаня. Ну, нехай, шчаня. А коли треба вам та земля, что под лесом? Треба я на вам, усё вам мало. Усё мала. Да ты знаеш, колькі мне трэба зямлі. Ды калі б не тая зямля, калі б бацька не перерываў яе на жылы, ты б даўно з голаду апух. Хваціла б без яе. А калі ўжо прыбралі сабе, дык няхай бы прызналіся, што не ўся запісана. І тут Сцяпан зачапіў балючае. Яны ж усё адно знойдуць, знойдуць. І тут глушак затросся ад гневу. Замаўчыты, вош, гніда. А можаце як ахвота зваць, а толькі... І тут глушак не ўтрываў, не помнічы сябе ад шаленства, што напомніла ўсяго гарачай лютасцю, даў сыну па тварыя. Сцяпан не зварухнуўся. Слова не сказаў. І для толькі штосьці нядобрае, непрымірымае ўспыхнула ў незнаёмым, дарослым і самастойным позірку. Але глушак не хацеў ужо бачыць гэтага. Шалёная злосць, лютасць на сына, што асмеліўся пярэчыць, папракаць, вучыць яго нястерпна праглі патолі. Ты гніда! Ты смаркач вывучыўся, вывучыўся на бацькаў хлеб, вывучыўся ды падзякуваў чорта. Хваціць гной будзеш вазіць скаціну даглядаць, мо трохі паменшае розуму. Але ніякія пагрозы нібы не даходзілі да сцяпана. Ён не толькі не паўніц, але і выгляду не падаў, што шкадуе аб тым, што адразу страціў. Глушаку не давялося спазнаць палёгкі гневу не было патолі за парабка будзеш рабіць у мяне чуеш ён паедзе дадому а ты за яго гной вазіць карміць свіней глушак стары яшчэ доўга гразіўся злосна снуючы з кутка ў куток аж пакуль не хрып не знямогся зусім і вось тады зваліўся на калені узняў дробны бледны твар з пакутнымі вачыма насустрач і Богу да абразоў. З надзеяй замыляў сухімі губамі, шаптаў. Але і потым пасля малення спакою на душы глушака не было дзе б не хадзіў, што б не рабіў, помніў, ні на міг не забываў. Там, на яго поле ходзяць, мераюць яго зямлю. Як гаспадары топчуць яго поле, яго добро, распараджаюцца, не пытаюцца. І злосць пякла асабліва, калі ўспамінаў сутычку з сынам і маўклівую постаць жонкі, якая слова не сказала гэтаму смаркачу. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.